Valencia Abierta, cerca de ti. És la 1 i 35 minuts. Eh, ara és moment de mirar-se per dins, de fer un viatge per nosaltres mateixos. S'ha acabat això de no estar bé, de no estar a gust, de no trobar la calma, de no trobar el sentit a les coses si dedicarem un ratet al dia a cuidar-nos, a observar-nos, a reconèixer les nostres necessitats, les ports les inquietuds, si ens dediquem un ratet al dia, pot ser, no pot ser, segur que et sentiràs millor. I si tu eres més feliç, el teu entorn millorarà, i així exponencialment. Des del teu canvi interior, canvia el món, a millor. Este és el missatge. Sí, ja, Sílvia, molt bé, això està molt bé, és molt xulo, però com comence? Com he de fer? Tranquil, tranquil·la, perquè tinc a la persona que et pot guiar, que és un periodista especialitzat en inspiració per al canvi i que a través del seu blog en Levante, el Mercantil Valenciano, 100 maneres de connectar-se a la fuente, compartís amb tots una guia que és molt senzilla, de passos per a trobar aquest benestar que te pot millorar tot. I, a més, és amic meu. Arnau Benlloc, què tal, com estàs? Molt bé, Silvia, encantat d'estar així amb tu. Bueno, l'altre dia en Ximo Rovira ja fer un dibuix un poquet més global, uh mhm. -huh. general, del que suposa este procés de connectar-se a allò que dona sentit a tot però tens que instruir-nos millor. Anem per parts, sobretot... Eh, a veure, què, què és això de la font? Això de la font no és fàcil d'explicar, Vale. Però... N'hi ha que experimentar-ho, però bueno, sí, tens que... Efectivament. Tens que Intel·lectualment és complicat d'entendre, n'hi ha que experimentar-ho, tens raó. Però bueno, la font, jo quan me referís a la font és a això d'on tot brolla, no? Uh -huh. Tota la vida, es pot ser la font de la vida en este cas, eh, segons, segons filosofies o cultures se pot dir energia, se pot dir consciència, inclús se pot dir Déu, però en nom de Déu s'han fet tantes animalades que jo Clar. preferís llevar-li un poquet la càrrega esa religiosa uh -huh. i dir-li la font, que és això d'on tots venim, això que ens uneix a tot i que ens fa ser eh, la mateixa cosa. Però no som iguals. Efectivament, ens fa ser la mateixa cosa, però jo, això és una qüestió mm, personal meua, jo crec que estem fet de lo mateix, venim del mateix lloc o de la mateixa energia, però cadascú és diferent i únic, i això és meravellós. I quan no estàs connectats, eh, no estem connectats a, a Missa Font, què passa? Uh mhm. -huh. que, que, com ens trobem? Què està passant? Com ens alerta? Bueno, en, en realitat sempre estem connectats. El que passa és que eh, n'hi ha vegades que ens sentim desconnectats. Eh, vale. És, una, és una xicoteta diferència. Sempre estem connectats, però hi ha vegades que no ens arriba aquesta informació, aquesta connexió, aquesta, aquesta calma, que és el que ens permet eh, continuar la nostra vida d'una manera més, més senzilla i més, més fluida. No? Uh mhm. -huh. eh, quan no estàs connectat, el que notes és que la vida per a tu és una lluita, per exemple, o estàs trist, o estàs sempre molt, molt excitat, tens una miqueta d'ansietat, estrès... Hi ha moltes maneres de, eh, de veure que realment no estàs alineat amb eh, tot lo de més. Un, un gos sempre està alineat. Uh mhm. -huh. eh? I, i, a veure, Nosaltres no. <laughs> Per què, I per què desconnectem un poquet o ens oblidem d'aquesta connexió? Què, què passa? Bueno, això mm, pues, eh, sobretot és el nostre cap, en la nostra ment que va sempre a moltíssima velocitat, volem estar on no estem, volem viure eh, en el futur i volem estar en el passat i se'ns oblida que realment eh, el caldo de cultiu de lo que té que vindre és el que, el que estem xafant ara, no? Així, en este mm -hmm. moment. És viure el present, que és una cosa molt, molt dita, però i, i que no, no, no me cansa de repetir, perquè és així, no, sí, vivir el present és molt hippie, <laughs> diuen, però no, realment <laughs> és que, es que és, la clau. és lo único. De se diu present, regalo, no? Perquè és el present, és l'únic que existeix realment. Sí, pareix una frase manida, però, che, Clar. anem a experimentar-lo ja, anem a fer-ho. Bueno, eh, primer pas, Arnau, mm. eh, per a tornar a... No, tu dius que estem sempre connectats. Bueno, per a tornar a reconèixer aquesta mm -hmm. connexió amb la font. Primer pas. Bueno, jo n'he fet una sèrie, però jo vaig començar per parar -huh. crec que és mhm. important. Primer, parar per tal de reconèixer que... Eh, bueno, primer, perdona, primer reconèixer que hi ha una font, eh? Ah, vale. Això és el que hem parlat. Primer s'ha de reconèixer que hi, ha, que hi ha una font, uh mhm. -huh. perquè si tu no la reconeixes no saps molt bé eh, què és el que està passant. Entonces, primer reconeixes que hi ha eixa font uh mhm. -huh. i després ja eh, prendre, prendre eixa consciència, no? Vale, però parar pareix fàcil. Uh -huh. mm, és fàcil? Parar no és fàcil de fer perquè significa no fer i no estem programats per a no fer, o què passa? Eh, últimament no. Últimament no estem programats per a no fer, perquè vivim una, en, una, una, una cultura molt productiva, no? molt enfocada a la producció, al que tu tens que ser un home de profit, una dona de profit, tens que fer coses, no? Uh mhm. -huh. Entonces, som, fet addictes, ens han fet, la nostra cultura ens ha fet addicta a l'acció. En altres èpoques hi havia unes altres maneres de pensar, però en esta eh, som addictes a l'acció. Què passa? Que no parem. Si no pares, no pots prendre consciència del que t'està passant. Uh -huh. Però, com dius tu, jo crec que avui, bueno, Aranxa segur que estarà d'acord amb mi, pues, eh, si el treball, els xiquets, el no sé què, el no sé quantos... Vivim rellotge, pareix que, pareix que no tenim hores al dia ni minuts eh, eh, això de viure contra rellotge també sona un poc sí, clar, és que, eh, com, com una batalla no? ja poses la paraula contra i ja és una batalla ja és una batalla hauríem de viure a favor del rellotge no contra el rellotge. N'hi ha, hi ha, una, hi ha, una cosa, hi ha un, un proverbi, o no sé exactament, una història que, que en Àfrica sempre conten, que dius, vosaltres, els europeus, porteu rellotges, però nosaltres tenim el temps. Mm, molt mm. gran. Me la apunte. Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en Occidente? A veure, que, que no tenim temps o que no sabem organitzar aquest temps que tenim? No, sabe, no sabem organitzar el temps, perquè el temps tenim el mateix. Nosaltres tenim el mateix temps que un senyor que viu en Mozambique tenim 24 eh, hores, tenim 1.440 minuts al dia. Depèn de tu eh, les teues prioritats i com t'organitzes aquests eh, 1.440 minuts, que viuràs una vida més tranquil·la, més relaxada, més en connexió amb la font, o una vida totalment... Eh, amb un guirigall mental i una tensió i un, i un córrer i, i realment i, eh, si seprenem la vida com una carrera tots ja sabem quina és la meta yeah. Sí. O sigui que el que antes arribe... La mateixa, <laughs> per tu que per mi que per qualsevol. Efectivament. Per què és tan important, Arnau, parar? Per què és el primer pas que, que, que, que agarres tu? Home, el primer pas perquè jo crec que sempre que hi ha... Jo que parle de canvi, sempre que és necessari un canvi, primer s'ha de prendre consciència. Uh mhm. -huh. donar-te compte de que te fa falta aquest canvi. Si no pares, pots anar, anar, anar, anar al ritme habitual i no, de, no et deixes aquest espai per a parar i recapacitar, reflexionar, aquesta paraula que jo crec que, que és quasi anacrònica, reflexionar, <laughs> que és meravellosa i que últimament país com que ja no existeix, reflexionar. Reflexionar, està molt bé. Està... Parar i reflexionar. Aleshores, si no parem, què passa? Pues que, que, que anem, anem molt a pressa i si portem un rumb de vida, mm. un, un tipus de vida que no ens agrada, no ens, donem, no ens deixem el temps suficient per a parar, analitzar què és el que passa i poder canviar de rumb. Saps el que passa? Que hi ha què gent... Passa? i probablement oients que, que tenen eh, el xip este de que parar és sinònim de, de perdre temps. Clar, perquè venim, el que contava abans, venim d'una cultura de la, mm, de la productivitat màxima, no? Sem, ens han, és que en, ens han educat, sobretot als nostres iaios, als nostres pares, en ser molt productius, perquè vivíem una època de revolució industrial en què s'havia de fabricar, produir, però ara ha canviat, ha canviat molt la cosa. I ja els nostres fills ja, ja, ja, ja estem educant d'una altra manera. És molt subtil, però s'estem educant d'una altra manera. Uh -huh. eh, ja no hem nascut per a produir, hem nascut per a altres coses. Uh -huh. Per a ser per a viure. Ser, ser, és una, per ser. ser és una paraula molt important i molt en relació amb la font. Eh? <laughs> No per a fer, sinó per a ser. Efectivament. Bueno, a veure, hem promès als oients que anàvem a fer eh, també una part pràctica. Eh? Uh mhm. -huh. Així que anem al lío i comparem. Eh, un oient que vulgui començar avui mateix. va, va, jo vaig a començar avui a parar. Bueno, n'hi ha moltes tècniques per a parar. El primer és tindre, prendre decisió Vale. Ser conscient, prendre la decisió, vaig a parar. I donar-se compte, sobretot, te sentiràs culpable de seguida, eh? per, per això que parlàvem. Sí? sí, te sents culpable. Dius, ostres... Pares i te sents culpable? Sí, i, i sobretot te, comencen a sorgir, ostres, podria tocar el mòbil, encendre la tele, escoltar mm. la ràdio, mirar, parlar, alce... És un poc... Al principi, si no estàs acostumat, costa, eh? Pareix una tonteria, però costa. Vale. I bueno, n'hi ha moltes tècniques, aprendre a meditar, a respirar, a relaxar-se, però jo, per exemple, jo recomano, per exemple, avui, eh, quan arribes a casa, eh, esta nit, quan els xiquets estiguen al llit, uh mhm. -huh. ah, si tens parella, si tens uh mhm. -huh. xiquets, si tens parella, mirar-li als ulls durant 5 minuts. Ostres, 5 minuts! Esperar, sí. no? jo tinc que fer moltes coses, que jo me tinc que fer el dinar, pa demà... Però... No, vale. Anem a veure. Mm, però eh, eh, què és més important? Que, que facis un dinar perfecte o estar 5 minuts mirant el teu home que a lo millor fa no sé quants, no t'haig de preguntar, quant de temps que fa que no estàs 5 minuts mirant a la pupila del teu home? Eh, no te Mai? no te vaig a contestar <laughs> perquè... Podria ser. Aranxa, tu pots contestar? Mira, Arantxa està rient, i no vaig a dir una altra paraula, però s'està rient. tu i jo avui anem a fer l'exercici. Eh, jo no sé si eh, los... Ah, me compromet, me compromet, eh? Sí, bueno, pues, ja m'ho conteu. La pròxima vegada que torni, sí me conteu. Què passa? 5 minuts. 5 minuts. Home, si no estàs acostumada, potser te, te dona per riure una mica, però escolta, això també és bo, estar rient amb la teva parella. Si no tens parella, amb el teu fill, pues, intentar-ho, que els xiquets això ho duen molt millor. Total. I si ja estàs a soles, pues, escolta, mira't a l'espill i tu fas amb tu mateixa. Vale, a veure sí. què passa. 5 minuts només parant i observant, sense voler sense parlar, sense res, simplement mirar a veure què, què passa, què passa ahí. Mm? I si quan comence a parar ahí el que tu dius, me entra este sentiment de culpa, no m'aguante? Sí, t'aguantes. M'aguante. Clar, clar. És una, qüestió... és, és una qüestió d'exercitar-se. Val, perfecte. Mm? N'hi ha una altra manera de connectar-se a la font, un altre pas que hem de donar, que, eh, a més de, del de parar, i és el silenci. Això no va, sé jo si molt, és fàcil. Eh? Va molt relacionat, buscar el silenci. No és senzill però també és interessant. Vivim en l'època del soroll i el silenci ens permet la concentració, ens permet això, el mirar cap a dins, el parar, prendre consciència, i s'ha de buscar... És un producte de luxe, últimament, però és que és gratuït. Sí? sí. Saps el que passa? Que a voltes el, el ruido no és tant una cosa externa, sinó interna y esa begueta esa que te está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que haces... No sé también es ruido. El, el, sí, el, el soroll, el ruido eh, extern, li sumem el, el soroll intern. Uh -huh. Esta ment pensant que no para, eh? que no para, uh -huh. que no para de dir-nos el que has de fer, el que no has de fer, el que m'agrada, el que no, que, que sembla que tenim més d'una veu, eh? ja no te dic jo que sigui sí, una veu sí, només, sí. És, és, és més d'una veu. Pareix un camp de Això pareix un debat polític. Eh? Sí. <laughs> sí. Eh, és, eh, eixos dos sorolls van... Però si tu eh, aconseguissis tindre un soroll soroll extern, uh mhm. -huh. és més fàcil que escoltes i es veus internes i pugues eh, acostumbrar-te a moderar-les, a rebaixar-les, uh -huh. a mhm. relaxar-les. Mm? En pràctica podem arribar al silenci intern absolut? Home, vull dir, sí, se pot arribar. Jo, silenci absolut, absolut, després te fas una autòpsia, eh? <laughs> tampoc n'hi ha que... Tampoc estem en plan... No volem ser Buda, ni Val. Jesús, saps el que no, dir? No cal, no cal, no, no, no cal, no cal. Eh, no cal perquè és que és complicat el camí. Aleshores, eh, sempre que... Només trobar un moment de parar i de eh, emprar aquest silenci, sí. perquè realment el silenci és el marc que tot ho envolta, perquè tot naix del silenci. Uh mhm. -huh. Entonces, només que practiquem, però molt, a to, això té que ser molt poquet a poquet. Primer, per a no abandonar, uh mhm. -huh. i segon, per a que no parega tan complicat. Però és el més senzill que n'hi ha, el silenci, realment, perquè nosaltres eh, hem nascut del silenci. Dins uh -huh. de la mhm. de mare n'hi ha un silenci fantàstic. Sí, sí. Bueno, no ens posem metes massa altes, perquè uh -huh. després ens podem decebre, això com diu Arnau, poquet a poquet, passet a passet, però no a tot el món li agrada el silenci. Com l'enfrontem? no... bueno, jo crec que a tot el món li agrada el silenci. El problema és que no, molta gent no s'atrevís a, a, a, a no s'atrevis a experimentar-ho uh mhm. -huh. perquè has d'enfrontar-te a tu mateix. Uh mhm. -huh. Has d'enfrontar-te i comencen a eixir fantasmes, uh mhm. -huh. vampirs, zombis uh <laughs> -huh. i el que no se pot nomenar, no? vale. Perquè si no estàs acostumat a mirar cap a dins, clar, és un procés de, primer, de presa de consciència, com insistiré sempre, i després, eh, quan mires cap a dins, quan tanques els ulls i tanques els oïts, t'enfrontes amb tu mateix, uh mhm. -huh. tota la teua història, d'on vens, tots els teus problemes complexes. Entonces, tot això va aflorant i va dient, eh, Sílvia, que això, mm. si te'n recordes? Escolta, que tu això, tal... I, entonces, uah, hi ha gent que això no pot gestionar-ho. Ai, jo no, no, se pot gestionar. sé, no sé si ho gestionaria bé. Una part pràctica, Arnau, per a aconseguir este silenci també n'hi ha? I seria molta la de parar? Sí, eh, jo crec que n'hi ha una que, que, que, que abarca les dues abarcaria les tres que hem parlat avui. Eh? Vale. És reconèixer que hi ha una font, eh, parar i eh, buscar el silenci, sí. que és meditar. Vale. Meditar el que passa és que té també moltes connotacions, connotacions religioses, pues, uh -huh. practicar mindfulness, simplement és parar en un lloc tranquil, buscar-te un lloc tranquil, respirar, començar a observar la teua respiració i quan comencen a aparèixer aquests pensaments que apareixen i aquestes emocions que apareixen, uh mhm. -huh. simplement no identificar-se amb elles. Va. Tu no eres els teus pensaments, tu no eres les teues emocions. Són coses que te passen. Okay. I deixar-les passar. Entonces, estar... Això és meditar, meditar és això. Deixar-les passar i quan te dones compte que t'has despistat, mhm. i que estàs ja pensant en demà he d'anar al supermercat a comprar no sé què, sí. simplement sense castigar-te, dir, vale, m'ha enganxat ahir el pensament, torne a respirar i deixa passar. I així a poc a poc te vas entrenant. És en un paciència és un i, i experiència i, i pràctica sí. ho aconseguirem, jo crec que sí. sí. Quina és la, la pròxima entrada del blog? Ja estem en la 40 o en la 41? Estem en la 41. Ja estem en la 41. Que hem parlat, en l'última he parlat Habita tu cuerpo. Mm Habita bueno, anirem cuerpo. desgranant... Sí, la pròxima no sé quan és, quina és, perquè jo me mm, la vaig fent així sobre la manera, me va venint la informació. I te la vas aplicant? Sí, jo ho intento. <laughs> així sí, era de Vestall. Ai, Arnau, Arnau Benlloc, company, periodista i, eh, d'alguna manera, expert nostre en esta mhm. inspiració mm -hmm. per al canvi. Ens ha donat tres pildoretes ens continuarà donant en València Abierta. Gràcies pel teu treball, company, i t'esperem. Quan vulgueu. Gràcies. Així estic per a parlar de la font i el que fas falta. <laughs> Gràcies, Arnau. Serà.